Oni će šta žele postići. أولئك هم المفلحون أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت رب العباد Islamska internet stranica Minber بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسي الكرم O my creator, O Allah Fulfill our aims in life, Allah Forgive our sins, Ya Allah O Allah, the most gracious بسم الله الحمد the most لله رب العالمين Ya والصلاة والسلام على Wasiya. أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Govorimo danas za Allahovu pomoć i s njegovom dozvolom o Ademu također, o njegovim zadnjim danima na ovome svijetu. A prije toga govorili smo o stvaranju Adema a.s. stvaranju Havi i njegove supruge. Potom govorili smo o dvojici njegovih sinova Kabilu i Habilu i vidjeli smo e, šta je sve to nosilo sa sobom i kako su sve e, događaje preživjeli i pokušali smo izvući korist iz toga fajdu, pouke i propise. Danas ćemo govoriti o hadisima koji nam govore o zadnjim danima, kao što rekao smo, Ademovog života na ovome svijetu. Bileži imam Tirmizi u svom sunenu. Od Ebu Hureyre radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Lema halak Allahu Adama mesaha zahra fasakata min zahrihi kullu nesemetin huwa halikuha min zurijetihi la jevmin l'qiyama وجعل بين عيني كل إنسان منهم مبيسا من نور ثم عرضهم على آدم فقال أي رب من هؤلاء قال هؤلاء ذريتك Kada je Allah stvorio Adama, potrao je njegova leđa i iz njegovih leđa e, izašla je svaka duša koju će Allah stvoriti od njegovog potomstva do kijametskog dana. I svakom čovjeku svaki čovjek je imao svijetlu tačku na čelu. Potom ih je izložio Ademu, a on je rekao, ja rabbi, ko su ovi? A Allah mu je odgovorio, to je tvoje potomstvo. Fara'a rađula minhum fa'ađebehu abisuma bejna inei. Fa'kala, ej rabbi, men hada. I tada Adem ugleda jednog čovjeka, muškarca, i zadivi ga svjetlo na njegovom čelu između njegovih očiju. I on upita, gospodaru, a ko je ovo? فقال هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك Allah mu reče to je čovjek iz ummeta koji će biti među posljednjim ummetima u tvom potomstvu. Yuqala lahu Davud. Ime mu je Davud. Misli se na Davud, a.s. poslanika poznatog vjerovjesnika koji je spomenut u Koranu. فقال ربي كم جعلت أمره Adem upita, ja rabbi, koliko, mu, koliko će mu trajati život? Koliko se odredio da traje njegov život? Kale si tine sene. Allah mu odgovori, 60 godina. Kale, ej rab, zidhu min umri arba'ina sene. Adem reče, ja rabbi, daj mu od, mo, od mojih godina još 40 godina. فلما قضي عمر آدم جاءه ملك الموت فقال أولم يبق من عمري أربعون سنة kada je Ademov život bio na kraju, došao mu je melek smrti, a Adem mu reče, pa zar još nije ostalo 40 godina od mog života? Kale, a volem to tiha ibneke Davud? Melek mu reče, A zar ti te godine nisi poklonio svom, svom potomku Davudu? Kale fađahada Adam, fađahada dhurrijetu. Vanesije Adam, ونسي آدم فنسيت ذريته وخطئ آدم فخطئت ذريته I poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče Adem poreče da je dao te godine poklonio svom potomku Davudu i zbog toga i njegovo potomstvo poriče, Adem je tada zaboravio i njegovo potomstvo zaboravlja, Adem je pogriješio i njegov, njegovo potomstvo griješi. To je hadis koji je zabilježio Imam Tirmizi u svom sunenu. Također je Imam Tirmizi u svom sunenu <clears throat> pardon, zabilježio mm, poduži hadis u kojem se spominje isto to samo sa određenim dodacima i proširenjem. Kaže nam Ebu Hureyre da je poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao: Lema halaka Allahu Adama wa nafakha fihi ar-ruh atas." فقال الحمد لله فحمد الله بإذنه فقال له ربه يرحمك الله يا آدم اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملأ منهم جلوس فقل السلام عليكم قالوا وعليك السلام ورحمة الله ثم رجع إلى ربه فقال إن هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم Kada je Allah stvorio Adama, udahnuo je u njega dušu i Adem je kihnuo. I rekao je s Allahovom dozvolom Alhamdulillah, hvala Allah. A onda mu Allah reč, onda mu je Allah rekao Jerhamuke Allah Ademe jerhamu Allah. Allah ti se smilovao Adama. I onda mu reče, idi do, ono, do onih meleka. Bilo je njih jedno društvo, jedno silo kojem su sjedili. I reci im, assalamu alaikum. On ode i reče, a oni mu odgovoriše, Wa alaike selam rahmetullah. Potom se vrati Allahu Đelešanu i reče, I Allah mu reče, to će biti tvoj pozdrav i pozdrav tvoga potomstva. Znači u ovom dijelu hadisa vidimo kako je prvo što je Adem a.s. nakon što je duša udahnuta kihnuo i rekao je Alhamdulillah. A Allah mu je rekao Jerhamuk Allah ja Adem. Znači to je, to je ono što je propisano vidjet ćemo nakon toga. Nastavlja dalje poslanik sa sallam i kaže فَقَالَ اللَّهُ لَهُ وَيَدَاهُ مَقْبُولَتَانِ iftar ejuhuma šit. قال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة Tada mu Allah Đelešanuhu reče, a držao je skupljene ruke, izaberi ruku koju hoćeš. A Adam a.s. reče, biram desnu ruku svoga gospodara, a obje ruke moga gospodara su e, desne blagoslovljene. ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته الله جل شانه ruku i u يبيو آدم إن يقوى i فقال أي رب ما هؤلاء فقال هؤلاء ذريتك فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه فإذا فيهم رجل أضوأهم أو من أضوئهم قال يا رب من هذا Adam kada je vidio to potomstvo reče ja rabbi ko su oni Allah mu reče to je tvoje potomstvo a na čelu između očiju na svakom čovjeku je pisalo koliko će živjeti a jedan od njih je imao bio je najsvjetliji ili među najsvjetlijim pa je rekao ja rabbi a ko je ovo Allah mu tada reče hada ibnuke Davud kad ke teptu lehu umra erbaine sene. Ovo je tvoj sin Davud, tvoj potomak Davud, kaže mu ono Rošanuhu, i njemu sam propisao da će živjeti 40 godina. Kale ja rabbi zidhu fi umri. Adem reče, ja rabbi povećaj mu broj godina. Kale da ke ledi ketetu lehu. Kale ej rab fe inni kad džaltu lehu min umri sitine sene Kale anta vathak. Allah Đelešanu mu reče, to je ono, ono što sam ja propisao, a Adem reče, ja rabbi, onda mu podari ili daj mu od mog života 60 godina. Allah mu reče kako želiš. Znači, bit će tako kako kažeš. ثم أسكن الجنة شاء الله ثم أهبط منها فكان آدم يعد لنفسه potom je Adem, Adem nastanjen u džennetu koliko Allah htio boravio je u njemu. Nakon toga je spušten na zemlju i Adem je brojao godine svoga života. قال فأتاه ملك الموت فقال له آدم قد عجل قد كتب لي ألف سنة kad dođe mu melek smrti, a Adem mu reče, ti si došao ranije, prije nego što trebaš. Meni je propisano da ću živjeti hiljadu godina. Kala bela, walakinnake ja'alte libnike Davud sitine sene, فجحد فجحد الذرية ونسي فنسي الذرية قال فمن يومئذ أمر بالكتاب والشهو بالكاتب والشاهد أه došao je melek, kaže mu Adem da je došao ranije i da mu je propisano hiljadu godina, a Melek mu odgovori, jeste, ali ti si svom potomku Davudu poklonio 60 godina. Adem je to porekao, pa i njegovo potomstvo poriče, Adem je zaboravio, pa i njegovo potomstvo poriče. Kaže poslanselem, od tog dana naređeno je da se zapisuje sve što je dogovoreno i da budu i prisustvuju svjedaci. To su dva hadisa koja govore o Ademovom o Ademovom životu i vidjeli smo e, na kraju njegovog odunjalučkog života i vidjeli smo da je propisano mu hiljadu godina, da je Melek došao e, došao, ali Adem ali se nam je zaboravio da je poklonio svom potomku Davudu broj godina koji je poklonio i tako da je njegovo potomstvo poriče što dogovori. Nastavljamo sa govorom o posljednjim danima e, Adamovog života na ovome svijetu. Vidjeli smo koliko je živio, kako, je, kako mu je propisana smrt, kako mu je melek smrti došao. A sljedeći hadis, e, koji je također uh, zabilježen u musledu imama Ahmeda, tačnije u dodacima njegovog sina uh, Abdullaha, stoji da je أتي jedan od tabijina Ibn Damura Sadi rekao sljedeće Rajtu šejhan bil Medina je tekallamu fasaltu anhu fakalu hada Ubej ibn Kab vidio sam u Medini znači u, u gradu Allahovog poslanika sallam jednog starijeg čovjeka kako govori i pitao sam ko je on rekoše mi to je Ubej ibn Kab I čuo sam ga kako govori. إن آدم عليه السلام لما حضره الموت قال لبنيه أي بني إني أشتهي من ثمار الجنة فاذهبوا فذهبوا يطلبون له فاستقبلتهم الملائكة وما هم أكفانه وحنوته وما هم الفؤوس والمساهي والمكاتل kada je Ademu došla smrt, on reče svojim sinovima, sinovi moji, ja sam se zaželio dženeckih plodova. Oni su otišli tražiti ih, ali sreli su ih meleci. Meleci su sa sobom nosili čefine, e, hanut, to je za, za, za miris za mazanje tijela, imali su sa sobom sekire, lopate, i drugi potreban alat. Fakaru lehum, ja beni Adem, ma turidune wa ma tatlubun. Upitali su ih sinovi Ademovi, šta tražite i gdje ste se zaputili? قالوا أبونا مريض فاشتهى من ثمار الجنة قالوا لهم يرجعوا فقد قضي قضاء أبيكم Oni rekoše, otac nam je bolestan, a saželio se dženeckih plodova. Meleci im tada rekoše, vratite se, život vašeg oca je završen. فجاءوا فلما رأتهم حواء عرفتهم فلاذت بآدم فقال إليك إليك عني فإني إنما أوتيت من قبلك خلي بيني وبين ملائكة ربي تبارك وتعالى فقبضوه وغسلوه وكفنوه وحنتوه وحفروا له وألحدوا له وصلوا عليه ثم دخلوا قبره kada meleci dođeše, Hava ih je prepoznala. Znali su da su to meleci smrti. I ona je prišla Ademu, a on joj reče, skloni se od mene, jer zbog tebe me i pogodilo ovo što me zadesilo. Znači misli na, na ono što se dogodilo u džennetu da je Iblis e, putem Have prišao Ademu, da je prvo nju nagovorio, a onda je ona nagovarala Adema. E, pusti mene i meleke moga gospodara Tebareke Vata'ala i oni ga u istinu usmrtiše, ogasuliše, zamotaše u čefine, namirisaše, zatim iskopaše kabur i ono ma, procip mali na, na strane kabura lahd koji se zove i to su napravili, klanjaše mu dženazu, potom su ušli u kabur, favadauhu fi kabrihi, favadau alaihi leben. Ušli su u kabur, spustili Adama u kabur i na njega stavili čerpić, thumma haradžu min al kabri, ثم حثوا عليه تراب ثم قالوا يا بني آدم هذه سنتكم سنتكم potom su izašli iz kabura i zatrpali ga zemljom kad su to završili rekli su o Ademovi sinovi ovako ćete vaše mrtve ukopavati ovo vam je sunnet prilikom ukopavanja vaših umrlih. To je hadis koji govori <clears throat> o smrti Adema a.s. Vidjeli smo predradni hadis e, koji je govorio o dužini njegovog života, a iz toga svega možemo zaključiti sljedeće. Prvo, e, Allah Đelešanu je Adema stvorio u njegovom potpunom obliku, nije imao takozvanog e, tjelesnog razvoja, nego Allah Đelešanu ga je svojom rukom oblikovao i stvorio i u njega dušu udahnuo. Drugo što razumijemo jeste da je e, Allah Đelešanu Adamu udahnuo dušu, dok njegovom potomstvu dušu udahnio meleci. Zna se kako je to došlo u hadisu Allahovog poslanika, sallam, da dijete u majčnoj utrobi kada dostigne e, određenu fazu, dođe melek, udahne mu dušu, potom zapiše šta mu je propisano od nafake, dužine života i tako dalje, sve što se spominje u hadisu. Dok uh, Adem a.s. je počašćen time da mu Allah Đelešanu udahnuo dušu direktno. Dalje vidjeli smo da i Adem a.s. kihnu i da Allah Đelešanu voli kihanje kao što je poslanik sallallahu a.s. to i rekao i kada kihnemo trebamo reći Alhamdulillah. To je rekao Adem a.s. i to je propisano i njegovom potomstvu. I to je poslanik sallallahu a.s. i nama propisao a onaj ko nas čuje dužan je reći Jerhamuke Allah. Allah ti se smilovao. I ne treba ništa dodavati ni na alhamdulillah, ni na irhamukallah. Znači, dovoljno je da kaže, ovaj treba da kaže, i to je dovoljno alhamdulillah, i ništa više da ne dodaje. A ovaj koga čuje, treba da kaže, irhamukallah. Iako je grupa ljudi u pitanju, kaže učenjaci, nije dovoljno jedan iz grupe da kaže, nego trebaju reći svi koji ga čuju, irhamukallah. Također je poznanik sallallahu alaihi wa sallam propisao da on kao odgovor na, na, na, na, na njihovo nazdravljanje prilikom kihanja, treba da kaže ihdikum Allahu wa yuslihu balakum. Neka vas Allah uputi i popravi vaše stanje. Znači to je propisano i to vidimo od Adem a.s. do danas. I to je primjetno kod, kod većine ljudi e, imaju nekakav vid e, e, nazdravljanje. Znači neki kažu nazdravlje, neki kažu ovo, ovo, neki kažu ono, ali najbolja uputa je uputa Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Dalje, razumijemo također i zaključujemo iz ovih hadisa da je pozdrav univerzalan među ljudima. I da je to od Adema alaihi salama do sudnjega dana će biti. Ljudi se međusobno pozdravljaju i neki vid pozdravlja, pozdrava moraju imati. A i kažemo i u vezi sa pozdravom, kao što smo rekli u vezi sa nazdravljanjem prilikom kihanja, najbolja uputa je uputa Muhammeda s.a. U ovom slučaju to je uputa od Adem a.s. pa do našeg poslanika Muhammeda s.a. to je da se naziva selam, da se kaže assalamu alaikum, a oni koji dolaze da kažu alaikum selam i slično sve te e, svi ti e, izrazi i načini selama koji su preneseni od poslanika sa selam su dobri i prihvatljivi a nakon selama možemo reći e, šta želimo u vidu pozdrava merhaba ili možemo reći kako si jesi dobro ili tako dalje nema nikakve smetje da nakon toga dodamo još nešto prilikom pozdrava ali selam je pozdrav koji se koji je propisan od Adema do današnjih dana. Prema tome, <clears throat> to je također, kada se rastaje pri rastanku, propisano je da se naziva selam također. Jer poslanik sa selam od Nomadisu kaže, nije preći prvi selam od drugog. Znači, kad se prilikom susreta, kad se nazove selam, i prilikom rast, e, e rastajanja, jedan selam nije preči od drugog. Prema tome treba nazvati selame prilikom e, odlaska sa sjela i slično, a nema smetje nakon toga da dodamo i druge još neke pozdrave običajne u, u, u narodu kao što je Allah imanet ili tako, tako dalje. Dalje, zaključujemo iz ovih hadisa da je Allah Đelešanu propisao ljudima koliko će živjeti, odnosno da vjerujemo u kader, da vjerujemo u Allahovu odredbu svega. U ovom slučaju, Ademu a.s. je pokazano koliko će živjeti njegovo potomstvo. I Iz hadisa također možemo zaključiti da je Allah Đelešanuhu Adem a.s. obavijestio koliko će dugo živjeti, a to je hiljadu godina. I inače, e, bilo da su, da su prije ljudi živjeli duže nego danas, A životni vijek ovog umeta, kako je to poslanik sa sveme rekao, između 60 i 70 godina. To je negdje prosječni životni vijek ovog umeta, znači od pojave Muhammeda sa sveme do kihametskog dana. Znači, vjerujemo da je Allah Đelešanu se odredio i da neće ni jedna duša umrijeti, ni jedan čovjek neće umrijeti dok se njegov eđel ne ispuni. Znači, ljudi, kako, kako mi to kažemo, ne umiru od e, esbaba, nego umiru Allahovim kaderom, a smrt biva sa određenim sebebom. Dalje, također iz ovih hadisa razumijemo da, da jednu, i, i, saznajemo za jednu Allahovu osobinu, a to je da Allah Đelšanu ima dvije ruke, kao što je to u hadisima ovdje rečeno, a također i u mnogim drugim hadisima. Vjerujemo u njih kao što vjerujemo E, da, da Allah vidi, da Allah čuje, da Allah govori, ne pitamo kako, ne upoređujemo to sa e, osobinama njegov, njegovih stvorenja, nego onako kako dolikuje njegovoj veličini subhanahu wa ta'ala, kao što je on i rekao, da se ke mitli i šeji, vaho se mi Ništa nije kao on, a on sve čuje i sve vidi. Dalje vidimo vrijednost Davuda alaih selama davda li se nam je vjerovjesnik, poslanik koji se pojavio u Benu Israilu, u Israilovim potomcima, bio je i vladar i vjerovjesnik. O njemu je Allah Đelešanu govorio na nekoliko mjesta u Kur'anu, bio je pravedni sudija. I Adem, ali se nam je primijetio njegovo svjetlo i podario mu od svoga života da živi duže nego što mu je propisano. Kažu učenjaci, vidjeli smo u ova dva rivajeta da se negdje spominje da, će, da je ono propisano 40, negdje 60. Kažu učenjaci Hadisa da, da predanje koja govore da, da, da mu je bilo propisano 60 godina su spravnija i tačnija, Allah najbolje zna. Dalje, hadisi nas ovi obavještavaju da je Adem Reisa nam živio hiljadu godina, što se u u nekim tekstovima priješnjih objava te vrata e, spominje manje i zbog toga kažemo ispravno je ono što je preneseno u našim izvorima, to su Kur'an i vjerodostojan hadis, a tamo gdje je bilo određenih promjena, izmjena i slično, nismo sigurni da li je, da li je to tačno ili nije. Da li razumijemo iz ovih hadisa također da je u prirodi, u ljudskoj prirodi e, poricanje i slično. Zaborav. Znači, zaboravi se pa se porekne. Mi vidimo ljude nekada e, spremni su odma čim čuju za nešto da, da to poreknu, da to nije tako, a onda kada malo razmisli ili kad im se dokaže, stavi se, izlože se pred njih dokazi, onda priznaju i kažu, a jest tako zbilja. Znači, to je u prirodi ljudi, kao što je poslanik za Seleme ovdje, e, ovdje ovaj, napomenuo da, da Ademovo potomstvo isto tako poriče i zaboravlja, zbog toga je propisano da se zapisuje i da postoje svjedoci. Znači, ako postoji nekakav, nekakav međunetski odnos, rad i slično, kao što su pozajmice, krediti, dugovanja, poslovi i tako dalje, treba ih zapisati i treba svjedoci da budu, nakon toga nema nikakvih problema, neće biti nesuglasica i ničije pravo neće biti zanemareno niti zaboravljeno. Zbog toga dolazimo do sljedeće koristi, sljedeće fajde iz, ovog, iz ova dva hadisa, to je da, da treba zapisivati i treba imati svjedoke, jer čovjek je sklon zaboravu i sklon je, sklon je poricanju. Dalje razumijemo iz hadisa sljedećeg dženaza kakvu muslimani danas obavljaju, ona je propisana od Adema ali srama do naših dana. Znači da ima kupanje, to je gasul, zatim imamo čefine, zatim te, te mirisne korištenje određenih sredstava u tom smislu, zatim imali, imamo iskopavanje kabura, zatim taj leht takozvane proći unutar na, u, na strani kabura gdje se smiješta mejit nakon toga da se e, prije zemlje postavi nešto kod nas se stavljaju daske ne, nema smetnje negdje stavljaju čerpiće one cigle i tako dalje unutra pa se na to stavlja, stavlja zemlja to je sve od Adama ali se nama do naših dana svim ljudima i narodima bilo propisano nažalost ljudski rod u, u dosta, dosta civilizacija i dosta narod nije poštovao taj, taj sunnet koji, je, koji su meleci pokazali ljudima e, na Adamovom primjeru. E, bilo je i onih koji su pravili nekakve ogromne hramove, kaburove i tako dalje za sve umrli i na taj način su postupali suprotno tom, toj uputi i tom sunnetu. E, neki su spaljivali tijela, neki su e, pravili na, na tim kabrovima nekakve građevine ili nešto dodatno i slično. Ništa od toga nije propisano. Znači ono što je propisano u svim šerijatima poslaničkim, u svim narodima, jeste upravo to što je ovome nisu se spominje. Znači da se umrli u kopa u kabur i da se zemlja koja je iskopana vrati na to mjesto i to je to bez ikakvih bez ikakvih e, e, dodataka na to. Dalje, e, meleci su podučili Ademove sinove. Znači, e, da su meleci u osnovi e, da meleci u osnovi vole ljude i da samim tim, ali vjernike, vjernike od njih i da su ih podučavali. U ovom slučaju došli su u ljudskom obliku. Što nas isto tako dovodi do druge koristi, što je primjetno u niz hadisa, da se meleci mogu pretvoriti u ljudski oblik i podučiti ljude. وضوئي يبصر الأعشى أنا بالله كم أقوى بحب الله والتقوى جواد الفجر عداء له ضبح وإيراء سنابته إلى العنبر يفوح أريجها أعطر جواد الفجر عداء له Također iz hadisa možemo razumjeti e, e, Ademovu odliku a to je da su meleci došli da ga spreme, opreme, okupaju, kopaju i klanjaju mu dženazu. Znači, meleci su Adem a.s. ogasulili, pripremili i ukopali. To ukazuje na njegovu vrijednost i odliku Alehisana. Dalje, uh, hadis ukazuje da su određeni alati poput sjekira, što spominje ovdje, uh, motika, lopata i tako dalje, postojali od početka ljudskog roda. Znači, postojali su od početka i To ukazuje da nije tačna teorija onih koji, koji govore i kažu da, da se ljudski rod razvija ovako, onako, da je bio primitivan mnogo slično, nego Allah Đelešanu je, kako, kao što smo govorili ranije, Adema sve mu podučio i život na ovoj zemlji mu omogućio. Dalje, e, također iz ovog kazivanja možemo e, razumjeti i zaključiti da čovjek treba da se pripazi uh, utjec, negativnog utjecaja žena. Znači, Adem a.s. je uradio to što je uradio na Havi nagovor. Također, kada su došli meleci da mu uzmu dušu, vidjeli smo da je pokušala, kao kažu učnjaci, najvjerojatnije je pokušala da, da ga nagovori, da izabere Dunjaluk, da ostane na Dunjaluku, zato što nijedan vjerovjesnik uh, ne umre pri nego što mu bude ponuđen izbor, hoće li umrijeti ili će ostati još na ovom svijetu. Ona je vjerovatno, kao što kažu učenjaci ode Feladet Bihi na, iz, iz ovog hadisa, da je pokušala da ga nagovori da ostane na ovom svijetu, ali Adem A.S. nam je to odbio, uzeo je povuku iz prvog događaja. Prema tome, e, treba se pripaziti, pripaziti toga i ako čovjek zna da je nešto ispravno i u redu, tako treba i postupiti bez obzira na nagovore e, drugih, pa makar to bila i e, supruga. Da khattafani falam يترك سوى قلبي الشاجا ناشدتها Ostalo nam je još da spomenemo hadis kojeg su zabilježili u svojim zbirkama imam Buhari, imam Muslim i drugi. A to je hadis koji govori o Ademovom susretu sa Musaom, alaihim assalam, e, nakon njihove smrti u Barzahu. Naime, to nam je prenio poslanik sallallahu alaihi wasallame, navodeći nam pouku iz tog događaja. A u njemu stoji da je Abu Hureyre radijallahu anhu rekao da je poslanik sallallahu alaihi wasallam ispričao Hađ Musa Adama alaihima assalam. فقال له أنت الذي أخرجت الناس بذنبك من الجنة وأشقيتهم قال آدم يا موسى أنت الذي استفاك الله برسالته وبكلامه أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني أو قدره علي قبل أن يخلقني kaže da je Musa a.s. prigovorio ili počeo, otvorio raspravu e, sa Ademom kada ga je sreo u Verzahu, znači nakon njihove smrti, rekao mu je e, ti si izveo ljude iz dženneta čineći grijeh i učinio si ih nesretnim. A Adem mu reče, o Musa, tebe je Allah odabrao s poslanicom i govorom, zar da me kritikuješ zbog nečega što je Allah Đelešanu propisao prije nego što me je stvorio ili odredio prije nego što me je stvorio, tada je poslanik s.a.v. rekao, fehađe Ademu Musa. Adem je nadječao u toj raspravi Musa ili savladao Musa. Šta znači ovaj hadis? U vezi sa ovim hadisom ljudi su različito reagirali. Neki su ga negirali u potpunosti zato što na prvi pogled od udara od nekih principa, a to je recimo opravdanje grijeha Allahovom odredbom, kaderom i tako dalje, a znamo da to nije ispravno. Drugi opet e, odbili su ga zbog toga što je e, što potvrđuje kader e, i tako dalje. Treći su ga prihvatili zato što upravo kao da, da, da ukazuje da čovjek nema izbora, nego da se dešava samo ono što Alešanu hoće, znači nema nikakvu utjecaja na, na, na, na svoja dijela i tako dalje. Međutim, ispravno je da je hadis vjerodostojan, da ga treba prihvatiti i samo ga treba ispravno razumjeti. A naime, o čemu se radi? Radi se o tome da je Musa, alaih e, prigovorio Ademu ili spomenuo nešto na što Adem nije imao utjecaj, a to je izlazak iz dženeta zbog grijeha. Adem je pogriješio, to je tačno, ali nije on bio taj koji je odredio kaznu za taj grijeh, a to je izlazak iz dženeta. Znači, Allah Đelešanu je taj koji je odredio da, da ljudi izađu, da, da, da Adem bude protjeran iz dženneta. Znači nije Adem ali se nam nakon toga to odredio i zbog toga je i rekao kao što kaže e, Hadisa Ibn Kesir u komentaru ovoga Hadisa da upravo o tome se radi. Znači Adem ali se nam nije apsolutno imao utjecaja na posljedice tog grijeha nego je uradio što je uradio a onda je Allah Đelšanu odredio šta će biti e, zbog toga. Znači Allah Đelšanu je taj koji je ljudski rod e, stvo, dao na Dunjaluku i da proživi do određenog roka, kao što je rečeno kada, kada je Adem protiran iz ženeta, a Adem, a.s. je samo bio taj sebe naime e, toga svega, a ne onaj koji je to i uradio. Znači, to se radi u vezi s tim hadisom, a hadis ne treba odbijati, ne treba odbijati zbog toga što je na prvi pogled nejasan ili nam se čini da ne može se uklopiti u opće širijetske principe. Videli smo hadise koji govore o Adamovoj smrti. Naravno, postoje još brojni rivajati u vezi s tim, ali mi smo na početku ovog ciklusa e, rekli da ćemo se ograničiti isključivo na kuranske ajete i vjerodostojna predanja koja su učenjaci ocijenili vjerodostojnim i prihvatljivim u mezisovim. Jer radi se o gajbu, o vijestima e, do kojih ne možemo doći osim putem objave i vjerodostojnog znači suneta. Prema tome ostala predanja ćemo e, zanemariti, nećemo ih ni spominjati, spominut samo predanjem u kojem se spominje da je Hava umrla godinu dana nakon Ademove smrti, a Allah Đelšanu najbolje zna. Nakon Adema a.s. ljudi su živjeli u islamu, u ispravnoj vjeri, deset generacija, kako bilježi Imam Buhari u svom sahihu, Ibn Hibban također u, svom, u svojoj zbirci hadisa u svom sahihu, e, da je preneseno od poslanika da su živjeli deset generacija u islamu. Riječ karn koja se spominje u tim predanjima može se razumjeti kao deset vijekova, znači hiljadu, hiljadu godina, međutim e, bliže je Allah najbolje zna da su živjeli deset generacija, a vidjeli smo da su ljudi živjeli u to vrijeme po nekoliko stotina godina, prema tome e, deset generacija koji su živjeli u islamu, to znači E, da je, da, da, da, da je između Adem a.s. i prvog širka, prvog mnogoboštva na zemanskoj kugli prošlo dosta, dosta vremena. Mnogo, mnogo vremena, mnogo vremena je prošlo i tada se dogodilo nešto što je promijenilo tok e, ljudskog, odnosno tog civilizacije, e, pogotovo vjerske, a to je da je nekoliko dobrih ljudi umrlo u kratkom vremenu. Umrli su što je jako pogodilo ljude tog vremena. I šeitanovim nagovorom oni su napravili kipove, statue koje u njiho, uz njihovom obliku, e, kako bi ih podsjećali na njih, da bi ih to podsjećalo na ibadet i tako dalje. I to je zbilje tako bilo. U početku ti kipovi su bili e, na, na, na trgovima, e, na njihovim okupljalištima, sjelima i oni su ih se prisjećali i to ih je podsjećalo na ibadet. Međutim, došla je nakon toga generacija koja nije znala svrhu toga, nije znala svrhu tih kipova i onda dolazi ponovo i bliso nagovor da E, pođu obožavati te kipove i događa se prvi put na zemaljskoj kugli nakon toliko stotina godina e, nakon Ademove smrti da ljudi obožavaju na zemlji nekoga drugoga a ne Allaha Đelešanu i to je najveći grijeh koji ljudi mogu počiniti i Allah Đelešanu ušalje svoga prvog poslanika Nuha prvog poslanika Nuha alaihissalam koji dolazi da ispravi to zastranjenje, tu zabludu i te grije. Šta se događalo s Nuhom, alaihissalam, e, šta je bilo s njegovim narodom, kako je njegov narod prihvatio njegov poziv, e, kolika je snaga tradicije, vidjet ćemo ako Bog da u narednoj emisiji za sedam dana i molimo Allah Đelešanu da nas pomogne učvrsti i da primi od nas naše ibadete i naša dobra djela. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. internet stranica Minber. وحماك أبغي يا إلهي راجيا منك قل هذه سبيلي أدعو Reci, ovo je putno. Ja pozivam k Allahu, imajući jasne dokaze ja i svaki onaj koji me slijedi. إنك فعلا الله يا نعمي kogane smatram ravnim. Ana minal mushrikin. Islamska internet stranica Minber. كلما فتح زهر أو سراب ولتكن من Neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odrećati. Oni će šta želi postići. وأولئك هم المفلحون أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد islamska internet stranica Minber. Thank you.